stepeni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima. Niko ne može spriječiti da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. K njemu se penju Meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv na jadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće onoga dana kad nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od toga dana iskupi sinovima svojim i ženom svojom i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi nikada. Ona će buktinja sama biti koja će udove čupati, zvaće onoga koje je glavu okretao i izbjegavao, izgrtao i skrivao. Čovjek je u istinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je osim vjernika koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. I oni koji onaj svijet budu vjerovali i oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali, a od kazne gospodara svoga niko nije siguran. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim, ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali. I oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali. I oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali oni će u džennetskim bašćama biti počašćeni. Zašto se nevjernici prema tebi žure s desna i s lijeva u gomilama? Kako svaki od njih žudi da u džennetu živanja uđe? Nikada. Mi stvaramo od čega oni znaju. I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. Zato ih ostavi. Neka se napričaju i nazabavljaju, dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju. Dan u kome će žurno kao dok u mirima hrle iz grobova izići, oborenih pogleda i poniženjem oprvani. To će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti.